Mekke'deki müşriklerle, kafirlerle, Yahudilerle yaptığı anlaşmalar. İkincisi, İslam dininde kendini öldürenin durumu. Dördüncüsü, İslam dininde insanları öldürenin durumu. Beşincisi, el ve dera. Altıncısı, kitap ehliyle ilişkiler. Veladan mı, veladan mı sayılır? Yedincisi, cehalet mazerettir. Sekizincisi, amelin şirk sahibini müşrik yapıp yapmadığı. Dokusun, dokuzuncusu, cihadın anlamı ve mahiyeti. Onuncusu, cehalet konusunda alimlerin ibretli sözleri. On birincisi, kaybedilen savaşların sebepleri. On, iki, on ikincisi, cihadın önemi libat ve istiyor anlamları. Bunların sohbetini düşünüyordum inşallah. Bunları hazırlarken de şu Katada Radyalan'ın şu sözü doğrultusunda bütün sohbet, sohbetlerin yapılmasını hayırlı gördüm. Katada Radyalan şöyle diyor. Sahih iş, hayırlı amellerin öğrenilmesi, sahih amel, gözlerden önce gelir, kıtadan önce gelir. Kişinin ameli nazıysa kökeni de öyledir diyor. Kişinin ameli, ahlakı, Allah'a olan kulluğu nasılsa gazası ve kökeni de böyledir diyor. Belki bazı kardeşlerimiz çok farklı konular bunları bunlar belirlemeden ki gündeme geldi. Ve gerçekten de e, çok farklı konular bir araya toplanmış başlık olarak bunların nedenleri bu konularda bir biz hata olabiliriz. Bu konuyu yapan yukarıdan kardeşlerimiz olabilir. Bu konuda araştırabildiğimiz kadar, diğer kardeşlerin de araştırabildiği kadarıyla e, bazı meselelerin keşfetinin bazı meselelere yaklaşımımız yaşlar doğrultusunda olabileceği kanaatinde biz arasında savunma verilmesinin anlaşmaları, bunun da ne alakası var şeklinde özet olarak bunu değinip sonra zülf ve dikkat denilen bir sohbetimizi yapacağız. Neden kardeşlerimiz yabancı değerli sorunu uzanıyorlar? Belli kitap elinde olan belli insanlar bunlar, belli yurtlara, bizim ülkemize ve başka ülkelere asker indiriyorlar, toprak kiralıyorlar. Bunlar bildikileri ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda anlaşmalarını dinlediğimiz naslar doğrultusunda bunları yapmadığımız zaman konuya cevap vermekte aciz kalıyoruz. Hadis ve delil belgesel bunu konuyu algılayamıyoruz. Örneğin İslam'ın içinde ve Buhara'da gelen alışlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benim kuyruğuza yolu verenleri ayağızlarını kenar yaptı. benim bir zaman anlaşılan ortamış konuyu benim anlaşını yaparken o gün İslam milletine çok şeyler kazandırıyor. İslam milleti belli bir duruma geldiği zaman o anlaşma ödül için ters gözüküyor. Ama anlaşıldığı zaman söylenirdi.

Demin anlaşma bu anlaşmanın doğrusu gerekir. Lakin anlaşmasına baktığımız zaman bugün bizim yerleri yani insanın böyle bir anlaşma yaptığını bulsak bulsak takdir ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşmaya gelindiği zaman Allah Resulü ya Allah'ın yoluna bütün neden Resulullah Resulü'nün mesuliyetinin başında Mekke'nin yönetici diyor ki bu bir kutlu diyor. Sen Allah'ın kulu ve Resulü'nün böyle هذا تفسير ولا خلق خلينا نقول طب الله خلق ولا مؤلف يا سيدي مؤلف الله تفسير ولا يوجد في أربعة أسماء إلا رسول ولا يوجد الله رسول كلامه اللهم ارزقني رازقه بما شئت رازقه بما شئت لأن الله يتكلم به بزيادة الإسلام لا يدين الإسلام

mutlaka yani yani bir güç oluşturuyor. E, sonra Allah'a zorladığı bir çıkış olabiliyor. Geriye ve diğerleri olan takviyeler onunla de Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuna katılıyorlar. Allah Resulü Allah çağırır. Belki başlık olarak şey yapıyoruz ama bu şekilde anlattığımız zaman konuyla çok alakalı olduğunu görüyoruz. que hay

hatta bunun yüzleri başlık atmışlar. İnsanları öldürmeye gitme. İnsanları öldüremeyenlere bozak davranıp bozak davrananlardan beraber olmayın, onlardan uzak durun diyor. Hadislere gelen muhtelif hadislerde. Onların gazabını üzerlerine çekmişlerdi. Onlardan uzaklaşın diyor. Tüm böyle insanları öldürürsen Allah'ına bozak gider. Hiçbir şeyinden hayır göremez diyor. Buna benzer uzun uzun metinlerde संपूर्ण बोललो ते सांगले परमेश्वराला योग्य नाही बोललो ते ईश्वर न बोललो त्यांनी लोक कोणी शोधा त्यांनी हा शोध सगळा शोधतो कोणी शोधा ईश्वर योग्य नाही अनेक गजात पण Salonen İslam'da barış ve düşman. Bunu şunu hatırlat deniyor bu yılda yerleşenler. Siz de kitlerle, müzikle, yolcuyla veya namazını kılıp bağlıyorlar, namazını kılmayıp bir insanda dinimizi, içimizi, görüşü yapmanızı, dinimizi bütün düşünün, izin almış düşünün olabilir. Her şeyde bunları

şekilde doğru göremiyor. Bununla beraber dostluktan sayılamıyor. Ondan sonra yanılgıyı birisiyle kurtarıyor. Yönetim dostluktan sayılıyor. Ondan sonra en sağlıklı olan yanılgı çocuğun öyle yanılgılar efendim dolayısıyla güzel ilişkilerle bulunuyor. Belki de dostluktan sayılmıyor. Yine doğru bir konuşanlı bir kadının süt kuruyor. Süt kuruyor. Sen bu makamda e, onun dostluğun

enseña a comer carne. Este, mis pescadores, un enseña que se salaba de la realidad, una que se pesaba de la mamá, y se le tomó un árbol de pasarnos de una ciudad de una niña natural, con la mano de esta realidad, también con una realidad, de esta casa de la mamá, de la historia de la cultura, de una relación, de una relación, de una relación, de una relación, вы мою душу увидите. Говорю, Бога знания, рука чаще. Я убираю британию, я решил убирать. И я не говорю, то, что он даже умеет, берите меня после прозрения, меня из чего врата, потому что вы врата. И он писал врата, а я серьезно делаю. Я разрушаю. Поэтому, а я думаю, да, мне не дадут

bunu dinlediği de bazı kardeşlerimiz e, sorunu tercih etti. İslam'dan gitme şeklinde şeklinde yaklaşmaları işte bu sünnetin ruhuna uygun değildi. Ve ikincisi İslam'ın gidildiğinde buna ayırdıklar. O yüzden hukuksal sorumluluklar, bayrak sorumluluklar bilmeyi kabul etmek. Bunlarla görüştüklerinde Müslüman, Yahudilerin, Hristiyanların, Yahudilerin Hristiyan zihniyetinde olup kendilerine

Böylece bakıyorum bunu yapmaktada bu işlere götürerek de sosyalleşti örgütlerimizden de kullanılıyor. Yani işlere bakıyoruz. Dönüşümü uygulamalarında bunlardan sosyal boyutluktan ayrılmıyoruz. İnşallah bunu da bir başlık olarak sohbet olarak daha önce üç konuda yapmıştık. Tekrar bunları yapacağız. Bunlar ilişkiler bölümünde şeklinde yaklaşımımız bir dediği halde tanımlamadan

чудом, не заработанным был, наверное, хотел кричать на меня, и это, что я не могу, наверное, не знаю, меня через 我们这个社会的这个文化，实际上就是一种迷信。 Thank you.

Thank you. do Evangelical International raggiungono un risultato largo, viene dando specifici quasi 200 comuni di un milione di sito e isolati. Se ne sono sopra un regione all'aula che effettivamente è la nostra. Quindi, per la prima volta nella noi le cose di uno sviluppo effettivo, abbiamo uno sviluppo effettivo, abbiamo bisogno di un nuovo mondo,

我今天在这里，面对着这么多有不

birbirimizi, kendimizi birbirimizi, birbirimizi, birbirimizi, arabamızı, eşimizi, birbirimizi burada kazanıyorsa, yalnız ortaya koyuyorsa, kendimizi iyice tepki etmemiz gerekir. Burada bir müşkülat vardır. Burada bir sıkıntı vardır. Gerçekten bulunuyor bize. Kendimiz kendimizi bilmiyoruz, tanımıyoruz, yola çıkarız, niye oldu kalırız? Bundan dolayı da Thank you.

bununla çekilerek bir bunları merak ettim. Hadi ve bununla kendini öğrenmemiz, yeni öğrenmemiz, marifeti öğrenmemiz, kendini öğrenmemiz gerekiyor. Bildiğimiz olduğu halde öyle gelip şeytanın sultanı hareket olabiliyoruz, olabiliyoruz. Bu durumda inşallah kafamda gözden geçirmek gerekiyor. Öyleyse şunları kesinlikle hazırlanıp her gün kendisi sultan olarak öğrenmesi. Bütün başlayan insanların kendini, kendini öldüren durumu

नहीं दूंगा इस वादे को हम लोग आगे करें यदि आईसी नहीं होता है तो फैमिली कर सकेगा लेकिन जब आईसी वाले नहीं दूंगा फैमिली कर सकेगा हमें कि अगर हम उनको चैनल में नहीं सकते तो पकड़वा तो ये नहीं सब के अच्छा ठीक है लेकिन Yes, yeah, you can make one. You can make one.

olmadığını bunları bunları göremediğini hemen de bunları inkar etti. Kadına da eve döndüğünde istediğin arzu edin bir şey var mı dedi. Evet dedi. Şu topraklarının giderilmesi, bu şekillerinin giderilmesi, insanların benden boşalması ve boşaldığın bir rivayette, büyük bir rivayette de söz veriyor. Bunun bana verilmesidir diyor. ormai vedi ormai dove c'è il sole, e noi dobbiamo descendere due, di cui guardare. Allora, abbiamo citato qui, e poi cosa ci va a dire? Però, su, due. Domani guardare non sono un giorno, cioè, guardare sempre, e ci guardare, e poi guardare

우리가있었는데우리가있었는데이게아니라말하게되는데그게대단하고이런일과이런그런말씀을그렇게전하고있어그렇죠아버지이게뭐야이게뭐야이거내일생기는그런거가배우는거우리분들이하고있어우리분들이하고있어그런분들이렇게좀전하고있는거죠이렇게배우는거그런거 人生に手に入らない大事だった。お互いのですね、大事な人に手に入る。それからね、体の存在に興味があるんですよ。どういうことに何の人生を見つけても知れてるんですよ。あの時に何を言いましても、そこにね、感じてくれるようになる。何を言ったらそういうことなのに、何を言ったらそういうことなのに、何を言ったらそういうことなのに、

Ömürleri çevirdiği zamanları, ömürleri zamanları, çevirdiğinden o Tanrı'yla Allah'ın geldiğini, Allah'ın geldiğini, Tanrı'nın zamanında hayvan bizim tanrı olduğunu değil, beni kaybettim. Ben kazandım, beni de ben kaybettim onu. Ben sen kazandım, Allah gelmiştim, ben de kaldım. Geldiğim bana, kaldım bana, şahit. Kim ölümü, insanın elinde bağımlı olur. Ölümü, ben de

need to do this in you. Do not have it in your conduct, in your own decision. In your right, in your conditions. Anybody who you know, anybody who has a situation, anybody who has a solution, then you are going to stick to you in that particular decision. Okay, you understand? But the next question is the future. The future is the future. The future is the future. The future is the future.

you get you get arrested. Because you are this, you are the king of this. You are the king of this. You are the king of this. You are the king of this.

bu öğrenmenin nefsinde olan Allah'a yemin ederek dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ayrılıncaya kadar dünya halkının üç gün altı ay kadar buluşup geçmeyi yedikleri yoktur. Ve tarih şey, şey ayda doyduğu yoktur. Allah'a yemin ederim ki bizim büyük düşmanımız iki şeye açıldı. Birisi su, birisi de bunlar. Bütün bunları yedi Allah'ın

Mümkün diye bir iş yaparsan Allah o kimsenin o işini görmez. Ve bundan dolayı da hiçbir şey olmaz. Kalkın mı? Sen zaman hafisin bir iş yaparsan hatta bir damla gözyaşı dökersen Allah ona cehennem ateşini haram kılar. Dünyada onu anlayışıyla sahibi kılar. Kalkın mı? Bir hafisin bir iş yaparsan onun duymasını istemez. Götürüp

क्योंकि जब नहीं होता सूर्य किसी से हमें ऊपर होती है सूर्य के लिए से हमें अपना बना अपने ब्रह्मा में स्वर्ग में तक रख देंगे कि हम होते रहेंगे धीरे धीरे परिवर्तन उनको करने लगेंगे धीरे धीरे होगा और उनको करने लगेंगे तो हम भी जानेंगे फिर कोई कारण नहीं जानेंगे जो हम निकल गए तो कैसे बची है संकेत के जरिए उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं

onun onu eğittiği yerde, kapattığı yerde, size olunca ben yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diye ötüye olur. Veya Allah'ını asla affetmiyor. Muhtemelen Allah'ın Efendimiz'e seyrettiğimiz bir filmi, Şeriflerin şifrini, şeytanın hüsnesini, ötesini birbirlerimize anlatıyoruz. Belki Rabbimiz oradan işlediğimiz o günahı örtmüş olduğu halde şerifler tutuyoruz. Rabbim de bizlere şeriflerini

kendi getirecek olduğu bir şeyi bu Allah'ın Resulü'nün kendisine

Ve işlediği diyorlardan dünyaya dalmalarından dolayıdır. Muhtemeldir onların kaybolması sahaya benzetilmişlerdir diyor. Sahaya döndürülmüşlerdir diyor. Allah'ın başını işletmesine çeviri. İşte manaya dolayıları sorunlar işlerine bizim ümmet için çok yaratıdır. Bu hadisede muhtemelen diyor onların sahaya döndüğünü

Sonra konuşmayı istiyor. Ben hayır buldukları bir şeylerle bu memleketim. O kardeşimiz yanımızda olmalı. Demek ki bir kardeşimizin yüzüne öyle onun için kısaydı. İşte bu Müslümanların anlattığına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisinin bir adamı öldüğünü ve onu öldüğünü başını gittiğini duydu da bunun üzerine aldığı sürçeği o adamı helak ettiniz. Yahut

되는 공부하고 관찰해야 많이 오는 데고요. 이래서 공부해야 되는 그리고 공부를 해야 하고 싶어요. 그게 에이 그런 상황이 되는 그런 일을 하는 것이 되는 되고 그리고 그런 것을 그리고 그게 그게 하고 늘 그런 상황을 계속 하고 있는 게 아니고 그런 상황을 계속 하고 있는 게 아니고 длинные совместные исключения, но такие следует здесь, на земле, свои огромные другие четыре площади. Поэтому если они какого-то числе уровень уже через получите, то уже если не шли, красивых идей, то мы и содержите данные данные. Но нам говорят, лучше он желает, конечно, если вы сумасшедшие

kullanır, kullanır, kullanır, kullanır, kullanır, kullanır, kullanır, Bizim yeterli bir için uzdet. Bizim yeterli iki numaralı devletleri, iki numaralı için uzdet, iki numaralı devletleri. Ne var ki tekrarlasın, kendine göre ne var yapmaktan olduğunu tekrarlasın. Bir de insanda, insanda toplumu gereken bir sıcaklık, bir sıcaklık, bir sıcaklık, benim için bu sorunuma cevap verecek kişi var mı burada? oturan on ne olduğu on a Spirit